Мегато нека продолжиме со нашата тема од Евангелијата според Јован 12 глава. Минатиот петок, значи не вчера, 12, току минатиот петок на петти, и тоа наутро, едно од работниците ми рече дека тој ден сите работи во станот и во проповедничкиот и во гостинскиот стан ќе биле финито. Така се изрази тој. Меѓутоа, последен пат пред вчера, кога сврати во средата, например, количината на материјали и прашина ме подсетаја на деновите кога беше гипсарот тука. Деновите на, на Јан Ковач, Јанош Ковач. Јас не знам кога и дали веќе завршиле со становите, меѓутоа едно знам дека се уште не стигнавме да ги вратиме сите книги во на полицата од проповедничкиот стан кој што јас лично имам потреба од некој од нив бидејќи мината сабота најавив дека во врска со 31 виот стих сакам да одржам цела посебна значи беседа Што значат Христовите зборови? Сега е судот на овој свет, сега кнезот на овој свет ќе биде исфрлен надвор. И кога е тоа сега? Значи, за ова сакав да посетам цела посебна тема, но ќе мора да ја одложам, бидеќи имам потреба од некој од книгите што а, треба да ги вратиме во станот. Бидеќи не сакам да парафразирам, не сакам да зборувам на памет, сакам нешто добро да проверувам пред да го кажувам јавно. Зато само сега ќе продолжам со наредните стихови, а 31-иот што го најавив како за посебна тема, ќе го оставиме за воиднина. Тој може да биде и некоја сабота са бајле, не мора да биде на вечер. 32-иот стих е интересен, бидеќи Господ вели и кога јас ќе бидам издигнат од земјата, сите ќе ги привлечам кон себе. Е, ово е многу интересно. Па што не е интересно во Библијата? Има нешто што е здодевно во Библијата. Некој ќе рече, па тие родословите таму во Мате прва глава се здодевни. Не се здодевни. <laughs> да не се родословите, ќе бидеме во голема темница по однос на временската ориентација за, за тоа кога се случувале некои настани во историјата на Божиот народ. Ништо не е напразно или бадијала напишена во Библијата. Секој податок, колко и да изгледа во моментот безначен, некогаш ќе се сетите на него, а таму пишува нешто, што ќе се вклопи во некое одговор во некоја тема, некоја прашање кое што во моментот го истражувате. Што значи ова и кога јас ке бидам издигнат од земјата, вели Исус. 33 стих вели, а ова го зборуваше за да покаже со каква смрт ке умре. Кога Исус бил издигнат од земјата, кога бил распнат на крст, Е сега, вториот од стихот е уште поинтересен. Што значи ова тогаш, значи, кога јас ке бидам издигнат од земјата, сите ќе ги привлечам кон себе. Овие зборови подсетуваат на искуството на Роже Морно, кој што тој таму сведочи дека сатанскиот свештеник од Монтреал пред 60, 70 години поточно, кога се случувало сето тоа, тврдал дека демоните се исмејувале со овој стих. Се исмејувале на Христовите зборови, на нивните сатански сеанси таму. Зошто? Затоа што Исус рекол дека сите ќе ги привлече кон себе, а толку милиони вела отишле во гроб, ниту да чујат, без ниту да чујат за неговото име. А што дека многу други милиони па и знаат за Христовото име и слушнале, па воопшто не отишле кај Исуса, воопшто не поверувале, или воопшто не се покајале за своите греови. Дали Христос погрешил кога рекол сите ќе ги привлечам кон себе? Дали Исус бил во право кога рекол сите ќе ги привлечам кон себе? Да. Не, тука нема збор. <laughs> тука нема збор. Исус бил во право кога рекол сите ќе ги привлечам кон себе. Што е проблемот? Проблемот е што на неговата привлечна сила луѓето можат да се спротивстават. Сте били некојаш привлечени од некоја сила, може би не ни текнува нешто друго, освен гравитација. Ви се закадено да паднете, па во последен момент да се фатите за нешто, Значи, сте се спротивставили на гравитацијата, на незината привлечна сила. Христовиот крст има мок да ги привлече и ги привлекува сите луѓе во светот. На самиот почеток на Евангелието, Јован запишал дека постои една вистинска светлина, која што го осветлува секој човек, внимавајте, Секој човек што доаѓа на светот. Како е тоа можно, кажете, Постоја толку пагански народи и обшества кои што воопшто никогаш не слушнале ништо за Христа. Може би не треба премногу да се занимаваме со тоа како е нешто можно и дали можеме со нашиот ограничен ум да го разбереме или не. Мегутоа ми се допаѓа една мисла во книгата на една од книгите на Милош Богдановиќ, кој што вели дека луѓето за да бидат привлечени од Бога, за да се среднат со Бога, треба да престанат да се опираат на неговата привлечна сила. Поинако тоа може да се каже, луѓето треба да престанат да бегаат од Бог. Исус сите ги привлекува, но сите не завршуваат кај Него. Зошто? Зато што мнозина се противставуваат на Неговата привлечна сила сакаат да се задржат за нешто, што повеќе им значи, отколку Исуса. И затоа тие остануваат далеко од Него. Како стоиме ние на ова поле? Дали сме привлечени од Исуса? Дали сме се спротивставиле на неговата привлечна сила? Дали сега во овој момент постои нешто за што се држиме, за да не бидеме поблиску до Исуса? Може би ние тоа не го сакаме свесно, да не се приближиме поблиску до Исуса, да си бидеме на некоја дистанца од Него, Но, дали постои нешто за што се држиме, што повеќе ни значи, а што тоа не спречува да бидеме привлечени поблиску до Исуса? Ако постои такво нешто за што се држиме, знаете како се вика тоа нешто? Нешто што повеќе ни значи од Христа – идол. Тоа се вика идол. И представува како такво престап на втората Божија заповед. Интересно како реагирал сега еврејскиот народ на овие зборови. 34 стих вели, народот му одговори, сме слушали од законот дека Христос вечно ќе остане. <laughs> ова е интересна наука. А како ти велиш синот човечки, треба да биде издигнат. Кој е тој син човечки? Можеме да си предпоставиме, не секам како беше во филмот, <laughs> веројатно тоа беше оној тип што му се приближи да му се дере тука на на Исуса во филмот. Ако се секјавате од мејатата сабота. Интересна наука. Значи, кај евреите постојава некои толкувања, па тука некои се повикале на законот, значи наводно во Мојсеевите книги пишува такво нешто дека кога Месијата ќе дојде, тој вечно ќе остане. Тој значи, не треба да умре, не треба да замине, да го напушти повторно овој свет и така натаму и така натаму. Ти вериш дека синот човечки треба да биде издигнат, па кој е тој син човечки? Некако си замислам дека ова последново прашање било поставено во вид на подбив. Со други зборови, тој син човечки, кој год да е, не е исто што и Месијата. Евреите до ден денес така размислуваат. Исус Христос, кој год и да бил, не е исто со Месијата кој го тие го очекуваат. Тоа се две различни личности според јудаизмот, според еврејското верување до ден денес. Е, сега се поставува прашање. Дали вие сте прочитали некаде во законот вакво нешто? Во петта книга Мојсееви, во Тората, дали постои пророќство кое што вели дека кога Христос ќе дојде, тој вечно ќе остане на земјата? Тоа што од каде евреите го извадиле ова, а се повикале на законот, Знаете, а добро познавате ли вие некој текст во законот кој што може ли да го протолкуваат поинако или во оваков смисол? Може би, кога се им вели на израелците, Господ ќе ви подигне помеѓу вашите браќа ист ваков пророк како што сум јас, него да го слушате. Интересно што муслиманите го толкуваат тој стих дека се однесува на Мухамед. Се разбира, во стихот не споменува ниту Месија, споменува некој пророк што Господ како подигне. Според евреите никој пророк, од сите пророци во Израел, никој не бил поголем од Мојсеја. А според Исуса, никој не бил поголем од кого? <laughs> Од Јован Крстито. Никој пророк не бил поголем од последниот пророк пред Исуса. А евреите велеле, никој пророк не е поголем од првиот. За евреите Јован Крстителот не бил нешто битно, но Мојсе бил се. Мојсе бил оно што за католиците Свети Петар, првиот папа. Луѓето секојаш имаат тенденција, колку и да се расипани, колку и да се лицемерни во однос на својата вероисповед, секој се склони да ги слават првите началници на нивната вера. Првите пророци, првите патриарси, првите апостоли, нив сите ги слават. Мегуто што правиме со денешните пророци? Колку се тие прославени и почитувани во овој свет? Евреите биле тие кои што ги каменувале господовите пророци во свое време, а им подигале споменици на минатите пророци кои што пак биле прогонувани и каменувани од нивните татковци. Пратно што бил народот? Народот доста не сакал да прифати дека Месија, кој ќе дојде, треба да умре. Тоа било камен на сопнување. Тоа било најтешката соблазна дури и за самите Христови ученици. Господи, с краја да е, му вели Свети Петар, такво нешто тебе, <laughs> нема да те снајде. И Исус му се врти и што му вели? <laughs> Бега од мене сатано. Колку Исус бил политички некоректен колку ги газал сите човечки бонтон правила. Се што луѓето востановиле како некоја норма, Исус бил погласен да го погази, ако со тоа се доведува во прашање Божијата волја. Дури и верски обичаи, верски традиции, Исус бил погласен да ги гази, ако тоа биле само човечки традиции. Кои што се ставале над Божијата заповед. Како се одговора на овој подбив? Тогаш Христос им рече, уште малку време светлината е со вас. Видите уште еднош како Исус, еве како, зашто треба да учиме од Него? Како би постапиле некој, еве ние, како би постапиле ние, ако народот нам ни го поставеше ова прашање, Христос кој ќе да треба вечно да остане? Така пише во законот. Тогаш, ние желни за расправа, дискусија, полемика, што би рекле, како што јас реков, каде пише во законот такво нешто? Сушто Исус не постапува така според нашиот памет? Исус не постапува тука теолошки, под наводници. Не постапува рабински. Исус така не постапува парламентарно. Исус комплетно го игнорира, ја игнорира. Го игнорира прашањето. Темата што е начната ја игнорира со ова прашање. Исус им вели, уште малку време светлината е со вас. Одете додека има светлина за да не ве опфати темнина. Ако оди по темнина, не знае каде оди. Додека ја имате светлината, вели, верувајте во светлината, за да бидете синови на светлината. Што му го рече тоа, Исус си замина и стихот вели и се сокри од нив. Се сокри од нив. И сега апостол Јован коментира. Ги коментира сите овие негови зборови. Иако толку чудесни знаци беше направил пред нив, тие пак не веруваа во него. Зошто не веруваа? Затоа што не сакаа да прифатат дека Спасителот, Месијата е некој што треба да умре. Некој што треба да биде понижен пред да биде прославен. За нив крстот, со други зборови, бил соблазна. Како што вели апостол Павле, за евреите крстот е соблазна. И за муслиманите исто. А за грците шо е? Безумие, лудост. Па, целиот свет е делал на евреи и грци според еврейскиот памет. На апостол Павле тука не заваш, Вели, а за нас, кои што поверувавме, че постои сега една трета класа. По потекло може да биде и од евреи, и од незнаборци. Тоа е сила за спасение. Како може крстот да биде сила? Како може некој што бил распнат, осуден, на смртна казна. Како може него да го сметате за силен. Време е да завршам, значи. Застанахме на 37 стих. Па оттаму ќе се проложи следната сабота.